Es tracta del primer moviment portat a terme per Google després de la sentència en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeixia que els ciutadans tenen dret a ser oblidats a internet, és a dir, que poden reclamar a Google i altres cercadors que retirin els enllaços a informacions que els perjudiquen i ja no són pertinents. Impl implementant aquesta decisió, estudiarem cada petició individual i intentarem aconseguir un equilibri entre els drets individuals i el dret de públic de coneixement i distribució d'informació, indica Google a la pàgina web del formulari. La tecnològica de Mountain View, Califòrnia, ha explicat que estudiarà si els resultats que dona el cercador contenen informació obsoleta i si té interès públic. Com a exemples, cita casos de males pràctiques professionals, estafes financeres, condemnes criminals o conductes de les autoritats. Google ha sostingut que aquest formulari és un reforç inicial i que treballarà amb les autoritats de protecció de dades per perfeccionar la seva estratègia. A més, la tecnològica ha informat que està creant un comitè d'assessors d'experts amb l'objectiu que aportin una visió més profunda sobre aquest assumpte. En una entrevista al Financial Times, el conseller delegat del Google, Larry Page, ha afirmat que la sentència del Tribunal de Justícia el TJUE perjudicarà la següent generació de start-ups i reforçarà la mà del, dels governs repressius que busquin restringir les comunicacions en línia als, als, els ciutadans que sol·licitin la retirada d'informació dels resultats de recerca de Google hauran d'adjuntar una còpia d'una identificació oficial, així com explicar per què aquesta informació és inadequada.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 Serà de març, demà dimarts a les 8 i mitja del matí a la seu d'Urbacer, carrer Fra Juníper, Serra 75 08030. Préstecs indirectes de particulars a pimes, una alternativa no bancària de finançaments per a empreses. A qui es dirigeix? Pimes que eh, busquin conèixer alternatives de finançament reals que puguin mm, completar el finançament bancari tradicional. També persones que busquin conèixer un nou producte d'inversió semblant a la renda fixa però orientat a les pimes. Arboribus permet que inversors particulars puguin fer préstecs directes a petites i mitjans empreses a empreses pimes a través d'una plataforma web. Aquesta possibilitat representa, per una part, una nova font de finançament no bancària per a les empreses i, per una altra part, una alternativa d'inversió que pot conviure o, o competir al costat d'altres tradicionals actius en renda fixa, variable o dipòsit. Per les empreses els avantatges són clars. El crowd Lending eh, permet diversificar les fonts de finançament de les empreses i dependre una mica menys de la banca. Tot el procés és a distància i és més econòmic, sense comissions d'estudi ni d'amortització anticipada, ni de gestió ni despeses notarials de formalització. La presentació explicarà breument què és i com funciona el crowdlending, remarcant els avantatges competitius per empreses i inversors i es compararà aquesta alternativa amb altres alternatives d'inversió i finançament. També es donarà una pinzellada sobre cap a on pensem que evolucionarà aquest model d'inversió amb exemples del que ja està passant a l'estranger. Temps aproximat de l'exposició, uns 30 minuts. Hem de dir que l'esquema de la jornada es comença amb una presentació general de què és i com funciona el crowdlending per a empreses. Eh, també hi haurà detalls des de la perspectiva d'empresa, és a dir, perfils d'empreses adequats, procés de sol·licitud de préstec, temps, eh, transparència, documentació i avantatges mm, competitius per a empreses, estalvi en costos, diversificació de les fonts de finançament, reduint la dependència bancària de les pimes. Detalls des de la perspectiva de l'inversor, perfils de l'inversor, procés d'inversió i avantatges. Tendències mundials del crowdlending, cap a on pensem que evolucionarà aquest model de finançament inversió amb exemples del que ja està passant a l'estranger. I ara us parlem de la Festa Major de la Trinitat Vella perquè continua amb les seves activitats. Avui, després d'un cap de setmana intens, continua la Festa Major de la Trinitat Vella amb un munt d'activitats perquè tu passis d'allò més bé. Les activitats previstes per avui són doncs a partir de les 5 de la tarda i fins a les 7 hi haurà jocs i tallers per nens de totes les edats a la plaça de la Trinitat Vella. Aquesta activitat és organitzada per Save the Children Joventut Barcelona. A les 6 de la tarda, contes per a nens i nenes a càrrec de gates gatunes, a la sala d'actes de la Biblioteca José Barbero organitza Biblioteca de la Trinitat Vella. També podem informar-vos que a partir d'avui hi ha una exposició de pintura i de poesia amb el nom de Josep Buils. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix a partir d'avui i fins a finals de mes una exposició de pintura i de poesia amb el nom de Josep Buits. Avui, a partir de les 7 de la tarda, es farà la inauguració. Es tracta d'un recull d'aquarel·les i de poemes que ens endinsen en el pensament de l'autor, de vegades romàntic, de vegades eteri, de vegades cru i dramàtic, com la mateixa existència de l'ésser humà. Al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra al carrer Segre número 2432, plaça de Can Fabra. El telèfon és 93 256 6145. Horari de visites de dilluns a dissabtes de 4 a 9 de la nit. Molt bé. I ara parlem, ens anem cap a la Sagrera. L'Hort Jardí Intergeneracional La Ferroviària es va estrenar dissabte a la Sagrera. La inauguració de l'emplaçament, ubicat al carrer Camp de Ferro 17 de la Sagrera i impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, s'ha fet aquest dissabte al migdia. Dissabte es va fer la inauguració de l'Hort Jardí La Ferroviària al carrer del Camp del Ferro número 17, corresponent al projecte Pla 8 i impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, amb la col·laboració de la Residència i Centre de Dia de Gent Gran de la Sagrera, la Comunitat Infantil de Sant Andreu i Escoles del Barri. El projecte pivota sobre la creació d'un espai on, on s'interrelacionen dues generacions de veïns, fent-los partícips de la vida social del barri i educant-los en la relació intergeneracional i en valors com el respecte i la solidaritat. I ara, si us sembla, parlem de l'enderroc de part de l'illa compresa entre els carrers de Gran de Sant Andreu, Aiximenis i Valentí Iglesias. Es tracta de les fein de feines d'enderroc de dos edificis a l'illa formada pels carrers Gran de Sant Andreu, Residència, Eiximenís, Valentí Iglesias i l'enderroc també de la façana que dona al carrer Gran de Sant Andreu entre els números 416 eh, i 426. Es deixarà lliure per garantir-ne la mobilitat al tram de Gran de Sant Andreu per on circula la línia 126 de TMB que consisteix en un carril de circulació i un d'aparcament. Els treballs es realitzaran fins a 6 de juny en horari de 7 a 20 a 8 de la nit, destacant que a partir d'avui i fins al 6 de juny es tallarà el carrer Gran de Sant Andreu el trànsit de vehicles és necessari retirar l'aparcament i càrrega i descàrrega existent davant de la façana a enderrocar. També es tallarà la vorera costat Besòs, desviant els vianants per la vorera del costat Llobregat. Val a dir que s'està senyalitzada l'ocupació de l'aparcament, el qual no serà ocupat fins avui. La línia L126 de TMB es desviarà pels carrers Arquímedes Campany. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. mirant cap al cel quan els nens jugaven a la platja amb estels. Tu anaves seguint-me, jo et veia venir i podia sentir-te tan a prop de mi. Sara, oh Sara, tot el que has fet canvia de sentir. Sara, tan fàcil mirar-te però no et sé definir. Encara els sento amb la pala jugant, corrent cap a l'aigua amb les galledes vessant. Veig les petxines lliscant de les mans mentre s'empaiten amunt pel sorral. Sara, oh Sara, dos anys boja, amor meu galant. Sara, Sara, radiant joia mística amant. Adormint-me pels boscos vora el foc nocturnal o bevent rom de canya a un bar a Portugal.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 Muy buenos días. Hola, buenos días. Uh, sembla que intentarem resoldre-ho el més aviat possible. Uh, eh, Se sent ara? Sí. A ver, pues buenos días. Hola, buenos días. <laughs> No. va, esto. A ver, este sí. A ver. Este sí, vale. <laughs> el inconveniente es de, tener el programa en directo, sí. Pues ah, tenemos que informar que este fin de semana ah, ha ido muy bien para las fiestas de Trinidad Bella, ¿verdad? Pues sí, la verdad que pensamos al final, pues el viernes, hemos tenido aquel problema, pero que nosotros no, para nosotros no es problema porque ha sido atmosféricamente en opuesto... no podemos hacer absolutamente nada ante, la, ante la adversidad. Pero bueno, tenemos que dar las gracias al padre Manel, que las habaneras no las ha dejado hacer en el, dentro de la iglesia, estuvieron muy bien. No se ha suspendido ningún acto, de momento lo único que se ha suspendido el sábado, una de las actuaciones de la, de las sevillanas, por agua, por lluvia también. Claro, es que esto... Entonces, claro... Yo creo que cada año se hace, presencia eh. la lluvia y de alguna manera... Yo, yo creo que lo tenemos abonado, porque tiene, eh, algún día de la fiesta, cada año, tiene que haber algo. Mm. Algún día, yo que lo tenemos abonado para eso. Claro, es que la gente prepara sus actos e intenta sacarlos adelante lo más bien posible para que luego no pase lo, que pase. <laughs> Que venga lo que venga y después, bueno. Pero vamos a ver, no ha habido problema ninguno, mm. porque al fin y al cabo eh, nosotros hemos cogido a las dos presidentas de cada Mm, mm, de, cada sevillana y hemos, mm. nosotros le hemos expuesto lo que nosotros creíamos que podían hacer. y entonces, bueno, pues han aceptado eh, las sevillanas del centro cívico, que no sé cómo se llama. Eh, sí, eh, era el, perro de paterna, ¿no? Sí, la, Asociación Flamenca, Trinidad. Bueno, pues esas han actuado, la Asociación Flamenca y las sevillanas, al no poder bailar, pues entonces se, se van a trasladar para el lunes lo mismo, a las 5 de la tarde. Es un buen momento porque el lunes también es fiesta aquí en Barcelona, con lo cual eh, también, podrán disfrutar de... Evidentemente. Bueno, pero a ver, mm, lo que es todas las actividades del sábado, han ido todas, todas muy bien. Eh, se ha suspendido una Mm. un achorizado, una mortifarrada, como se llama, del Partido Socialista. Sí. Y creo, creo. Hoy, había, había algún documento aquí por, las calles hablando precisamente de esto. Pero yo, yo soy votante socialista, mm. lo tengo que decir. Mm. Pero el papel que han puesto, todos los planfletos que han puesto, no se, no se ajusta a la realidad porque de, ningún momento se le ha prohibido que se hicieran la, que se, la, botifarrada se suspendiera, no. Lo único que se ha hecho, trasladarla de sitio a las barbacoas de la, mm, del parque. Ellos no han querido, la han propuesto de cambiar de día tampoco, pero entonces yo ya digo, soy votante socialista y me, me duele porque la verdad es, la verdad lo que hay, punto. Que sea quien sea. Pues sí, la verdad es que hay cosas que se pueden asumir de una manera o, de, otra. Evidentemente. Y también tenemos que decir que este domingo han actuado el Gigante y Cabrosos de la Trinidad Bella. Bueno, eso ya, eso ya fue el Nova más ayer, ¿eh? Sí. estaba, la, estaba la plaza a reventar. Eh, los, estaban los, los castellers, que no es la primera, ya años, años atrás ya se han hecho, pero es que ayer, ya digo, ayer había habido dos collas y han estado pero muy bien. La, plaza es que estaba, ya digo, no, no cabía ni un alfiler. Y estoy, estoy, muy orgulloso de, toda esta gente que colabora, que trabaja, que, que hace para que estas fiestas y para el barrio. para nosotros no es. Nosotros estamos ahí es para hacer algo para que la gente del barrio disfrute, nada más. Porque dentro de la comisión de fiestas, ¿cuánta gente colabora? Nosotros somos 12 personas. Y claro, 12 personas, ahora se han incorporado dos chavales jóvenes, eh, que todos los demás, el que no está chungo de una cosa está chungo de otra, todos somos mayores. Y claro, es una pena que no venga gente joven para que esto se tire adelante. Claro, es que la gente joven es la que tiene que arrancar las fiestas para que estas duren pues todos los años que sea posible que pues, la gente del barrio pueda disfrutar. Claro, eso es lo que hay. Hmm. Estar, estar a, nuestro lado hmm. y bueno, tú ahí y nosotros a, nuestro, a su lado para que vayan apoyándolos. Después, ayer también hubo la cercavila, que pasó por, la, mañana por las diferentes calles de Trinidad. Y también, ah, ah, bueno, festival de, actividades, ah, conciertos de música y, este primer festival de monólogos de la, Trinidad Bella. Tengo que, tengo que decir que tengo que felicitar al Spy Marcino por la verdad, porque la, por la aglutinación de gente que va, acogiendo. Y ayer lo que han hecho, tanto de, de hip hop como los monólogos, eso, ha sido un exitazo, pero total. O sea que el Spy Vía Barcelona está funcionando bastante bien. No está bastante bien, está, está funcionando muy bien, muy bien, porque aglutina mucha gente, mm. trae a mucha gente y eso es muy importante. Sí, porque nos quedamos sin el CAP en esa zona, pero al final el Spy, el Spy está tirando adelante eh, mm. muchas actividades y, está apoyando a que todo salga bastante bien. Evidentemente, sí, sí, sí. Y hoy habrá Jacques y talleres a la tarde y cuentos para, niños. y... Mm. esto, es en la biblioteca, los cuentos. Uh-huh. Después también lo que me dijisteis de, los feriantes, que no les habéis llegado a algún acuerdo para que las atracciones sean más económicas. Sí, hay dos, hay dos días que es el Día del Niño. El año pasado había siempre un día, hace dos años lo mismo, entonces la propuesto de ellos mismos lo han dicho, a ver si podíamos poner dos días del niño. Digo, como si quieres poner toda la semana. <laughs> Claro. claro. Digo, porque siempre que sea más barato, la gente se montará más y, mm. al bolsillo te da mejor. y, claro, pues sí, sí, está muy. Y además, el mismo día se hace un espectáculo infantil para que los niños también se acerquen a lo que es el Centro Civil de la Trinidad. Sí, sí, sí, sí, Entonces, claro, mm. todo esto pues y el Banco del Tiempo, que también tenemos que decir que es una entidad que participa mucho en, las fiestas. Sí, sí, sí, está muy... Y también, también participa en las fiestas la Guardia Urbana, que mañana pues ofrecerá este primer circuito de seguridad vial, que es importante que los niños y, los, bueno, los más pequeños conozcan cómo funciona la policía de que está por nuestros barrios, ¿no? Que no la policía no, va a hacer va a hacer daño, sino que no, todo lo, contrario. que hace es, educar a nuestros hijos, que nos hace bastante falta. Claro. Y tengo que decir que también hay un berená para los la gente de... de la gente de mayor. Mm, sí, para el de aquí de centro de día, que la verdad, pues yo me he comprometido en su día de mm. hacerle hacer una, una, merienda porque yo creo que se lo merecen esta gente, mm. eh, por lo menos para que disfruten un poco de las fiestas, sacarlos de su ambiente y por lo menos para que se vayan los, miestos, esto pues me, da un poquito la fibra, pues me toca un poco la fibra y eso me, da para, para poderlo sacar un poco a la plaza y que disfruten un poco. Y luego el, miércoles habrá lectura dramatizadas, mm. mm, que esto también es importante porque colaboran Asociación Aleph, la Escuela de Adultos. Mm, hay que apoyar también el que salgan adelante este tipo de, actividades. ¿no? Sí, sí, sí. Está, el, la escuela de adultos está colaborando mucho. Mm. Y la, asociación Ale lo mismo. Mm. Entonces, claro, eso es importante porque, claro, si esta gente saben lo que lo que tenemos en el barrio, pues mm. es muy importante que ellos también sepan lo que hay. Después también en la biblioteca hay taller de escritura árabe, que esto últimamente se está poniendo bastante en boga porque... Ah. Ah, hay, bueno, es que en la Trinidad Bella si es importante es por su culturalidad que consigue pues que aglutinar bastantes culturas de diferentes países. Mm, hay gente que no le hay gente que no le no acepta o no le mm. gusta o lo que sea, pero la realidad la tenemos ahí, no la podemos no la podemos coger y cortarla. La realidad está ahí y la cultura de ellos es la cultura de ellos, la cultura nuestra es la cultura nuestra, y tenemos que convivir Mm. Y no nos queda otro remedio. Mm. Claro. Mm. Después también hay tai chi, conciertos y, gimnástica de mantenimiento. Mantenimiento Así que eso, es, esto es una pasada con la con esto del mantenimiento. Eso. al menos que la gente que mediana edad, no podemos decir que también. Nosotros no, para eso, para eso nosotros nos vale, vale porque entonces nos matarían. En, en una hora nos matan, no, pero a ver, hay están la, la gente joven que ahí se tiran una hora pero sin parar, que mm. se lo ocurran. Y luego el jueves habrá la chocolatada y también actividades de, de, salud y bienestar, que también organiza Asociación la sí, mm. Y luego, para y luego ya, eso, lo, ya, lo de los críos es en la leche. ¿eh? La mm. espuma que están esperando los críos como el agua de mayo. Y la espuma no se hace este año. Y la espuma sí se hace. Sí se hace. Entonces, es una, actividad que a, los críos le encanta. Y no la podemos perder. Exacto. Y luego ya estaríamos hablando de los cuatro días finales que también el lunes, como es fiesta, pues también se aprovechará para hacer fiestas. Y el, el viernes, pues se, harán diferentes actividades con la muestra del Centro de Social Comunitari. Mm, luego también hay taller infantil de la de exposición y labores para todas las personas, los grupos de donas. Y mm, también habrá un concierto de jazz, que este concierto de jazz hay mucha gente que ya lo está esperando para que se haga porque quieren ir a, ver al, Parque de la Trinidad a, poder disfrutar de, este concierto. Mm. Es una pena, es una pena porque van, va, se va a coincidir mm con otras actividades. Y mm. eso es una pena, porque si, si pudiera, mm, nos pudiéramos llevar a cabo todo esto y decir, bueno, pues eh, ¿cuándo va a ser? El... Y entonces no tener nada por, para poder que la gente va fuera al, concierto. Pero, por lo que se ve, no había otro día para ellos y tuvieron que hacerlo. Y continuamos repasando la fiesta mayor de aquí de la Trinidad Bella, porque el sábado hay temas también importantes a destacar, como la, la 23 torneo de fútbol base del Club Deportivo Trinidad, que tenemos que decir que ayer precisamente perdieron por 1 a 4, no acabó de funcionar el, el partido de ayer del Club Deportivo de Trinidad, tenían la posibilidad de subir a segunda, pero eh, no, no, no, no, consiguieron, no consiguieron su, su, objetivo. De todas formas, sí que tenemos que alentar desde aquí, desde la radio, al Club Deportivo Trinidad que continúe trabajando porque el año que viene sí que esperemos que, suba a segunda. Y desde el barrio apoyarlo también porque es, es, una entidad que lleva muchos años y está haciendo mucho por el barrio también, por los críos del barrio. Mm. Sí, sí. porque tienen diferentes categorías, la, la infantil, la juvenil. Tienen, un montón de, chavales ahí que lo están pues, muy bien, están, haciendo una labor extraordinaria. También habrá Gincana el sábado, mm. También. y la es gratuita, ¿eh? Sí, sí, gratuita totalmente. Lo que hacemos aquí en la Trinidad. Eh, muchos nos dicen ya de, San Andrés, digo, pero este lo haces gratis. Mm. Es gratis, es para la gente, gratis. Pero ¿por qué? Digo, es que San Andrés se cobra, en Buen Pastor se cobra. Digo, lo que hagan otros barrios, ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Mm. Y nosotros todo lo, que hacemos lo damos gratis. Que vean en otros barrios que la Trinidad Bella siempre ha estado unida con, claro con mucha fuerza y es que esperemos que continúen muchos años adelante y también por este fin de semana que es cuando se realizan las fiestas que la gente descubra la Trinidad Bella y que vea que este barrio pues puede ofrecer muchísimas actividades a la gente y que evidentemente pues que tienen que, que verse reflejadas en nuestra manera de ser, en nuestra forma de... Uh -huh. En toda nuestra cultura que tenemos aquí, yo Mm. Esto no lo tienen en otros barrios, ¿no? Esto digo yo que no. <laughs> yo, soy, yo soy gallego mm. y llevo muchos años en Barcelona. Mm. Muchos años. Llevo cerca de 50 años en Barcelona. Mm-hmm. Y la verdad, yo no soy catalán, pero me siento catalán. Claro. Y a mí que al barrio de la Trinidad, que no me le toquen. Claro. Porque me encuentro muy a gusto, muy contento con la gente, con los amigos y con todo. Yo he tenido oportunidad de, irme del barrio, pero yo jamás, jamás me iría de la Trinidad. No lo, no lo digo porque digo, mira, este tío es un, un facha y un fantasma. No, no, lo digo de todo corazón. Además que tenemos que decir que la Trinidad Bella pues es la, radio de, desde, desde, Trinidad Bella, con lo cual <laughs> aquí sí que no podemos aquí sí que no podemos entrar también tenemos ah, diferentes temas para el domingo, como exposición de talleres y labores, mm. de luego hay paseo en bicicleta por, la, por la zona esta por, de... Por las calles del barrio, por algunas calles del barrio. Y también tenemos que decidir que habrá sardanas. Sí. Porque hay gente que tiene que disfrutar de, de sus sardanas cada año, si no, no... Hay a ver, las sardanas es, varios un vale de Cataluña y eso no se pueden perder. Es que en cada fiesta mayor que vayas hay Es eh, que sabemos que está ahí, no hay muchas, muchas mm. collas bailando porque son poca gente, pero mm. bueno, las que hay hay que disfruten de ellas, es lo que mm. hay. Después también hay comida multicultural, con lo cual pues volvemos a incidir mm. en lo que decíamos eh, antes. Quiero, quiero decir una cosa que no es en la Plaza de la Trinidad es en las barbacoas del parque. Vale, o sea, se, ha cambiado de... Sí, en las barbacoas del parque. Luego también hay mm, exhibición de, de batuca, que eso también se ha puesto muy de moda últimamente. <laughs> Música moderna, noche de bailes y finalmente pues el Castell de, Fox, que no puede faltar en, la, fiesta mayor. a las 11 de la noche, que la gente esté preparada porque al día siguiente es es fiesta. Una, fiesta que el, lunes, el último día, pues habrán tres cosas muy importantes, como es el torneo de petanca, el, la, cursa, popular y el, y flash en el cual también participa el Club Deportivo Trinidad. Sí, sí, sí. De acuerdo. Pues si quieres añadir alguna cosa más al respecto. Pues yo lo único que puedo agradecer a, a los vecinos del barrio de la su participación en las fiestas, que es muy importante, porque si no para nosotros, si hacemos unas fiestas y la gente no participa, nos vemos un poco defraudados, pero la verdad estamos muy contentos porque la gente ha participado y se le, se le ve que tiene ganas y tiene ganas. Y para mí, para lo que es la comisión, eso nos da ánimos para seguir adelante y para volver a, para dentro de cuatro días estamos otra vez con otra con otro evento otra vez aquí en la plaza. Sí, porque desde la Comisión de Fiestas em, tenemos que decir que se organizan no solo la fiesta mayor de Trinidad, sino todas, las, fiestas. que Ahora hay. Nos queda la próxima, cuando acabemos esto, estamos pensando en la castañada. Claro. Y así mm. vamos, todo. Y yo desde aquí, ya digo, agradezco a, los vecinos del barrio, las entidades que han colaborado y colaboran con la, con la Comisión de Fiestas todo el año, porque sin ellos, pues claro, por mucho que queramos hacer nosotros, si no hay una colaboración, nos vemos un poco también frustrados, pero bueno, mm. tenemos la gran suerte, la gran suerte de que la gente la, con la Comisión de Fiestas está colaborando mucho y bien. Muchísimas gracias a todos. Y que los vecinos y las vecinas de Trinidad Bella continúen apoyando estas fiestas porque vale la pena que, aunque sea solo por unos nueve días, pues que salgamos todos a la calle y nos lo pasemos ah, muy bien con todos nuestros vecinos. Y que nos olvidemos de, por estos ocho días que nos olvidemos de que si hay, que si no hay, olvidemos para lo único que tenemos que acordarnos de disfrutar en estos nueve días. Mm. Bastante tenemos luego para, para calamidades durante todo el año. Eso. Muy bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias Manuel por venir hoy a la radio de Trinidad Bella y esperemos por eso que mm, funcionen muy bien estos días de fiesta mayor, que nosotros desde aquí, desde la radio, pues iremos difundiendo los diferentes actos que se organizan. Pues gracias a vosotros por invitarme y estamos dispuestos para lo que haga falta. Yo pido disculpas mm. porque los nervios a veces pues te traicionan. Mm. Y estás haciendo una cosa, estás haciendo otra, y a lo mejor en un momento dado te los nervios no no te dan, y entonces yo único que pido disculpas a la radio, pido disculpas a, a la gente que a lo mejor en un momento le, mm, le da una contestación subida de tono, pero no, es lo mío. Lo mm. único que, lo que me, a mí, me, yo pido disculpas a todo el mundo. Pues esperemos de poder contar con la comisión de fiestas en los próximos días, en los próximos meses, para que nos vaya informando de todo lo que llegáis a organizar, porque es mucho, es mucho <laughs> y, que y eso hay que apoyarlo y decirlo bien claro. Vale, muchísimas gracias. Eh. Muy bien, pues muchas gracias también a Manuel Rodríguez, nosotros el Café Cafè y es una patita pausa, escoltem una mica de música y turna tots aquí también información. de información ara! tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies. Enganxa més cel fa caure espurnes d'or per cada moment que tornes a viure Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i, com no podia ser d'altra manera, com cada dilluns, obrim àrea de servei per parlar amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya i amb la nostra companya Judit Riar. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, gràcies. Doncs explica'ns què és el que ens tens preparat per al dia d'avui. Mira, avui us vinc a parlar una mica del voluntariat per la llengua. Ja sé ah. que n'hem anat parlant, però és un programa important dintre del, dins del Consorci per a la Normalització Lingüística i del Centre de, de Normalització Lingüística de Barcelona uh -huh. i ah. que eh, m'agrada sempre... De, parlar-ne i recordar, recordar que hi és, d'acord? Perquè fa una, fa una tasca molt bona, uh mhm. -huh. perquè és eh, però donar espais a, a gent a qui no té aquests espais per parlar, mhm. d'acord? Uh -huh. Ara us explico més eh, com va i entendreu què vull dir amb això. Uh hm? -huh. Mhm. Mira, per aquells que no coneguin el, el programa, m'agradaria fer-ne cinc cèntims. El, el programa de voluntariat per la llengua consisteix a posar en contacte un voluntari, que és un parlant habitual de català, uh -huh. i mhm. un aprenent, que és qui està aprenent el català, perquè es trobin durant unes 10 sessions, uh mhm. -huh. una hora a la setmana. D'acord? O sigui, al, al principi serien 10 sessions les que hi ha marcades. Les que, ha, les que s'estableixen marcades, sí, són, són 10 i és una hora cada setmana, sí? Uh mhm. -huh. Perquè l'aprenent pugui practicar fora, eh, fora de l'aula el català, perquè els aprenents a vegades es mouen en cercles eh, d'una altra llengua i no tenen l'oportunitat de, més enllà de l'aula, parlar en català. Llavors uh mm. -huh. saben que amb aquest, que amb aquest programa eh, que s'hi poden inscriure a partir de quan acaben el bàsic 3, bàsic 2, mm. bàsic 3, mm, doncs ells tenen, tenen una persona que encara que s'expressin amb dificultat, mm. l'altra persona no canviarà de llengua, sinó que continuarà eh, parlant en català. Mm? Això, això és bo, eh? perquè a vegades eh, el fet de mm, tenir una persona davant que et parli en, en castellà Mm, hi ha gent doncs, que ens costa de poder respondre'ls en, en, en català, no? I això és una d'aquelles coses que s'han d'intentar trobar-hi trobar, trobar una solució. Des de les aules, des de les aules del Consorci, jo ara dono veu als, als alumnes i ells demanen que la gent no canvi de llengua. Per tant, quan van a comprar eh, a l'autobús, on sigui, sí, per, perquè els costa, una, els costa una mica expressar-se en català, però i l'altra persona no els dona opció, ja canvia, eh, canvia de llengua. I els, no. és el que demano des d'aquí, no canviem de llengua, si us plau, perquè els alumnes de català volen practicar mm. el català, sí? És que si no, no aprendran el català, és que és... Mm, clar doncs nosaltres mateixos hem de ser els que ens siguem capaços de parlar en el nostre idioma. Exacte. Si no, no se sentiran vinculats al, al, al nostre Perquè a barri, més a més l'entenen. el nostre país. Els costa una mica més de respondre, però d'entendre l'entenen. I si no ho entenen, diuen, sisplau, eh, m'ho pots tornar a repetir o ja ho demanaran ells. Mm. D'acord? Per això d'aquí va néixer aquest programa que ja fa, fa 10 anys que, que funciona. Uh mm-hmm. -huh. Llavors dius, eh, hem, com, com s'organitza, Judit? Com es troben? Com, com mm. ho fan? Doncs bé, sí dius, perquè sí, són una parella que queden 10 hores, eh, sí, 10 hores eh, en 10 setmanes. Mm, com es fa això? Doncs mira, des del programa de voluntariat posen en contacte el voluntari i l'aprenent en un dels actes que cada mes organitza el voluntariat, eh, que mhm. és un acte de constitució de parelles lingüístiques. I es fa un, una vegada al mes, mhm. d'acord? I eh, una vegada a cada districte, mhm. d'acord? Per tant, per tota Barcelona una vegada al mes eh, i una vegada al, al districte. Sí? Mm. Eh, llavors el que es fa és, a, a través d'una activitat lúdica es constitueixen les parelles i després hi ha un parlament per enmarcar el programa dins del centre. Mm-hmm. eh, són activitats senzilles de buscar la teva parella, però així ja troben, es posen en contacte. No és un que ha de trucar o l'altre que ha de trucar, sinó que en persona es coneixen i a partir d'aquell moment ja seuen junts durant la resta de l'acte. I en els actes normalment els fem en centres, bueno, centres cívics o mm. biblioteques i i col·laboren eh, amb moltes ganes i sempre ofereixen un, un parlament. Mm? El que sí que és bo que des d'un principi hi hagi una bona entesa entre les dues persones per poder tirar endavant amb el projecte. No? Que hi hagi feeling, sí, Clar. sí, sí. sí. M'agrada que facis aquesta <laughs> remarca perquè eh, si tu, pel que sigui, en, en aquest acte de constitució de parelles lingüístiques, trobes, eh, et donen o et trobes amb una persona amb qui creus que no hi haurà aquesta connexió o després de la, mm. de la primera trobada dius no m'hi acabo d'entendre, mm. no passa res, això el programa ho preveu, llavors l'únic que se't demana és que ho comuniquis. Mm. Tu eh, et poses en contacte amb voluntariat per la llengua, indiques que, que és aquest el motiu mm -hmm. i eh, després s'atorgarà una, altra, una altra parella i no hi ha cap mena de, de problema. O simplement que potser a l'hora de fer l'acte de constitució de les parelles potser trobes alguna altra persona que et, que et sents millor, no? O, o... o Normalment, el, abans, aquest aparellament es fa eh, amb coneixement de causa, és a dir, uh mhm. -huh. s'ha demanat, els, quan un vol ser aprenent o quan un vol ser voluntari, sí que se li demanen gustos, aficions, uh mhm. -huh. eh, quin, quina zona de Barcelona li quede, uh mhm. -huh. li quede més a prop, després a quina hora, si, si és franja de matí, franja de migdia, franja de tarda, uh -huh. vull dir que hi ha, aquesta, ja hi ha una selecció hi ha una selecció i per tant la, és la probabilitat de trobar la persona adequada i és, però com que a mm. vegades eh, pot fallar, també es preveu eh, aquesta altra opció, que és la de demanar un canvi i no passa res. Jo sempre dic mm. als alumnes, no passa res, si plau. Eh, si no hi ha sintonia, ah. canvieu i perquè és millor, més és, millor és fent, important. Clar, és que millor que hi hagi aquest canvi que no que, que no. anem arrossegant el tema Sí, dies o que s'acabi dies... per deixar el programa, saps? De dir, no, no amb aquesta persona no m'hi entès, no. Mm, deixo el programa, no, el programa funciona, no. Mm. va molt bé, eh, i són moltes, són moltes les parelles que han acabat sent amics ah, després ah, i vull dir que té èxit. És que era això, no? A, a part de ser un voluntari, al final també és bo que hi hagi una bona relació entre tots i que, i que siguin doncs, amics o que, o que, que tinguin tant aficions. Es coneguin, es, sí, sí. que de tant en tant es trobin que tinguin aficions comunes, per això també se'ls demana, vull dir, si un hi ha molt el cinema o l'altre és més de fer esport, perquè aquestes sí que es parla de 10 trobades, mm. eh, però aquestes trobades no cal anar a fer un cafè cada setmana, sinó el, aquestes trobades doncs, poden ser anar a fer una excursió a Colxerola, si a un li agrada caminar, si les dues persones són esportistes, doncs poden anar a fer mm. l'excursió a, a Collserola, mm, mm eh, amb un concert, dues persones que els agrada el mateix tipus de música poden sí, anar a fer un, un concert, vull dir, escoltar el, el concert. Mm fa dues setmanes, sí, perquè un altre... Vam parlar del quart agent implicat en aquest programa, per aquest uh mhm. -huh. voluntariat per la llengua tenim els voluntaris dels aprenents, després tenim els establiments col·laboradors, que són uh mhm. -huh. els, aquest quart agent, eh, que són aquells establiments que s'han adherit al programa i que garanteixen una atenció en català. És a dir, uh mhm. -huh. perquè hi ha moltes botigues que diuen sí, parlem en català, però si l'altra persona té una mica de dificultat, es canvia la llengua. I no, amb, amb el programa és... sí. Per això eh, aquí sí que ho assenyalo molt, que les botigues que tenen el, la, o sigui, de voluntariat per la llengua són aquelles mm. que, en què tu hi aniràs encara que et costi parlar una mica català, no canviaran de llengua i seràs atès en català sí? Mm. Que si la persona entre parlant en castell, si una persona entre parlant en castellà, doncs no passa res, hmm. ells continuaran en castellà. Aquí no, no ens hi posem en el, la hmm. qüestió lingüística. L'únic que sí que el que demanem quan, una, quan un establiment es fa establiment col·laborador és que si, algú, si una persona s'expressa en català amb alguna dificultat, que no canviïn de llengua, si plau, que li donin l'oportunitat de, de continuar parlant, clar, perquè clar. és així com s'agafa fluidesa. Clar, I que és el, és el millor moment per conèixer l'idioma. No? Sí, en les ah. situacions del dia a dia. Mm-hmm. és, són contextos real, per, mm-hmm. reals, perquè si no a l'aula et, quede, et queda una mica petita. Mm. Mm. I doncs, eh, aquests, els, aquests establiments són inclosos a les rutes que fan els alumnes per conèixer el territori mm. i hm. així els esperone a parlar en català. Fa aquestes dues setmanes vam parlar eh, amb les propietàries de la llibreria del Circ de les Lletres, vam parlar mm. amb la Glòria sí. i l'Helena, que és una botiga de joguines i de llibres, una llibreria que es troba al carrer Garcilaso 166 i que van valorar molt positivament la, la, la trobada o l'experiència eh, als establiments col·laboradors també els va bé perquè és una manera de fer publicitat del seu, del seu establiment i, si, i més si pensem que molts dels alumnes que fan els cursos de català viuen al barri, llavors és una manera de donar a conèixer aquestes botigues als alumnes i perquè hi vagin a comprar o vagin Mm, vull dir, fora de, de l'àmbit del, del català. Que també es va donar a conèixer les botigues de, dels nostres barris, no? Exacte, mm. exacte, exacte. Això és el que eh, es pretén. I eh, el tercer element n'hi ha, ha un altre, diu, com que és un programa que, es, que, es, que es vol és que el territori mm -hmm. i per facilitar aquestes trobades al districte o barri, eh, perquè a vegades algú pot dir, a mi anar a fer un cafè, no saps on anar, saps? Mm, pot haver de tot, mm. el que fan, el que es va fer es va pensar en la, en la figura de l'entitat col·laboradora, mm-hmm. d'acord? No és un establiment, no és un restaurant, no és eh, una botiga, però sí que és, és un espai, mm, aquesta entitat o l'entitat col·laboradora el que fa és cedeix un espai durant unes hores en un horari establert perquè les parelles lingüístiques hi puguin anar. -hmm. perquè ara amb el tema de, de la crisi tu pots dir, cada setmana anar a fer un cafè o quedar en un lloc eh, representa una quantitat. Doncs en aquest cas les entitats col·laboradores uh -huh. disposen d'aquest espai, eh, un espai habilitat amb taules i cadires, eh, perquè la parella lingüística hi vagi, parli, practiqui i, i bé, i no, i no, no suposi cap cap cost addicional. Mm? Uh mhm. -huh. eh, en el cas del districte de Sant Andreu, comptem amb una entitat eh, col·laboradora molt arrelada al territori i que és molt activa, que ofereix moltes activitats, com és la Nau Ivanov, ja mm. tothom la sí. coneix i amb el força. Carrer, carrer d'Honduras número 28. <laughs> Gràcies. <laughs> doncs ells són entitat col·laboradora, per tant si pot anar, si, si són persones a qui, agrada, eh, a qui els agrada el teatre, -huh. Mhm. neu hi nosaltres sempre ho, dieu, ho diem, o la fotografia, perquè les exposicions de fotografia mm, jo les trobo molt interessants les, les que fan, per tant, des d'aquí doncs, eh, animar la gent a anar a la nau Ivanov i saludem al David Marín, que segurament no ens estarà escoltant. <laughs> és el director de la nau Ivanov. <laughs> doncs hola, David. Mm, llavors, eh, la, una, altra, eh, una altra entitat col·laboradora és la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra uh ah. -huh. i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Per tant, tenim aquests tres punts, uh -huh. aquests, ah. eh, aquestes tres entitats col·laboradores a Sant Andreu. La nau Ivanov, eh, la Biblioteca Ignasi Iglesias i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Mm. I aquesta última aprofito per dir que és aquí on farem l'acte de constitució de parelles del mm-hmm. mes de juny, d'acord? I que és el, aquest mes eh, toca fer-lo, o vam demanar de fer-lo a la Sagrera Marina Clotet mm -hmm. i mm-hmm. serà el 17 de juny a mm-hmm. dos quarts de... espera't, a les 7 de la tarda, no abans. D'acord? 17 de juny, és un dimarts, a les 7 de la tarda. Doncs I això, esteu... Això és bo que s'ho apunti la gent. Eh? El 17 sí. de juny a les 7 de la tarda mm. aquí a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Exacte. Convidem tothom que vingui i que s'ho vulgui, vulgui passar bé. Mm. D'acord? Mm -hmm. Us hi esperem, eh? us hi esperem. Eh? Per... Esperem, esperem que hi hagi una important veïns i veïnes que ens estiguin escoltant doncs que s'acostin, no? Si algú, si algú té curiós, s'ha plantejat el tema de ser eh, voluntari o mm. aprenent, i, però us, us fa una mica de vergonya o una encara no s'acaba de llançar prou, aprofiteu i aneu en aquests actes perquè així veureu com funciona mm -hmm. i mhm. si creieu que podeu Clar, que us pot funcionar, sí. que, que és la mhm. vostra manera, sí? Uh mhm. -huh. eh, ja, si el que voleu és tenir informació del programa del voluntariat per la, per la llengua o com fer-se voluntari o aprenent, ho podeu fer entrant al web del CPNL, que és ah. www.cpnl.cat barra voluntaris i omplir el formulari en línia. Uh -huh. O bé, si hi ha gent que diu a mi el tema d'internet no m'agrada o no m'hi acabo de sentir còmode, eh, pots anar, poden anar a una delegació, a qualsevol delegació del CNL de Barcelona, sí? Uh -huh. i omplir el formulari en persona. Ah. Llavors nosaltres ah. enviem el, el formulari al, al centre des d'on ho gestionen tot. Però sí, vull dir que hi ha l'opció més personal, uh mhm. -huh. no tan no tan impersonal de, de l'ordinador. Mm? Sí, perquè la gent gran, evidentment, eh, doncs suposo que deuen estar començant a entrar dins el que és el món d'internet, però encara no el coneixen prou, no? Exacte, o els pot, els pot tirar enrere, i per això, mm. vull dir, nosaltres a la, delegació al carrer Residència número 15 ens ha vingut gent, mm. en plena... Mm la, la fitxa, d'acord? -huh. Per tant, el que sí que vull recordar és, eh, si voleu fer-ho, eh, les maneres de fer-ho, internet, amb el formulari, podeu trucar també a la delegació de, de, de Marina, que és on, des d'on porten el voluntariat, que el telèfon és el 93 435 66 85, carrer Marina 343, o bé, si ho preferiu, podeu posar-vos en contacte amb la nostra delegació. El nostre telèfon, el recordo, és el 93 274 0356, repeteixo, 93 274 0356 o bé venir a delegació al carrer Residència, que l'atenció al públic que fem és de 9 a 1 o de 9 a 2, normalment, de 9 a 2 cada dia eh, i dijous a la tarda de 4 a 8. Mm? Doncs, si et sembla, ens retrobem la setmana que ve. Sí? Vinga. Perfecte. Doncs la <laughs> setmana que ve ens quedem aquí, a la ràdio. Ja sabeu que cada dilluns, a partir de dos quarts d'una del migdia, el que fem és obrir àrea de servei per parlar del nostre idioma, per parlar de, del català. Doncs ara el que fem és anar-nos-en directament a conèixer què és el que ens depara per als propers dies la nostra habitual agenda. una agenda que ens ve d'allò més plena i comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix el GLA. Què és el GLA? Doncs ara mateix ens ho explica el Francisco Miguel. La Biblioteca de la Trinitat Vella <clears throat> al carrer Galícia número 16 us ofereix aquests dies el GLA, grup de lectura activa. Es tracta de promoure la reflexió, el debat i l'activisme a través de la lectura, el grup de lectura activa, obre la biblioteca, als moviments socials per compartir experiències, coneixements, idees i diferents maneres de treballar es parteix de la idea del club de lectura que ja funciona a les biblioteques, un grup de persones que es troben un cop al mes per comentar un document llegit prèviament. Doncs en el clar, els moviments socials conduiran les sessions del grup de lectura i cada col·lectiu doncs, el que proposarà és un document per comentar. Aquest pot ser un llibre, un article de revista o potser un DVD documental que es posarà en comú entre els participants. Cal inscripció prèvia, no t'ho no perdis, encara queden places. Doncs continuem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella perquè es realitzen uns tallers que porta per, per nom Aprenem. Els tallers d'intercanvi lingüístic Aprenem arriben a la Biblioteca de Trinitat Vella José Barrero. Participar-hi és gratuït i les inscripcions són obertes. Apliquen una metodologia innovadora, aprenent, llegint i parlant en grups de reduïts de conversa, afavoreixen l'ús social del català alhora que s'aprenen altres llengües potenciant les relacions intergeneracionals i interculturals que promouen la participació ciutadana i la cohesió social. Qui aprèn també ensenya, tothom dona i tothom rep utilitzant materials d'aprenentatge de llengües gratuïts disponibles a les biblioteques i d'altres materials recollits a la web d'Aprenem, que és www.aprenem.blog.cat. Els tallers Aprenem es realitzaran a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que es troba, com ja sabeu, al carrer de Galícia número 16, i hi haurà un grup de matins i un grup de tardes que s'acolliran doncs, a aquesta proposta. Es diu Aprenem. I ara parlem de l'Associació de Veïns del Bon Pastor, que prepara precisament un mural permanent amb la història del barri. Si no coneixes el teu passat, et falten elements per encarar el futur. Amb aquesta frase de Salvador Angosto, veí i fill de bon pastor, explica fins a quin punt són convenients i útils els diferents projectes de recuperació de la memòria històrica que porta entre mans. L'últim, crear un mural a peu de carrer i amb el caràcter permanent que resumeixi de manera cronològica els fets més destacats de la història del seu barri. Doncs res, ens queda un minut eh, per acabar aquest programa d'avui. Dir-vos que el casal de barri Congrés Indians us ofereix l'exposició Dona i Ofici, mostra d'arpilleres. Doncs sí, ho deixem aquí. Nosaltres que marxem, donem les gràcies a la Judit Riar que ha estat amb nosaltres i al Francisco Miguel i si us sembla doncs ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.